elas querem eu Caio Paz. No beat do Fim de semana eu tô na régua, é partiu pro bailão. Separa lanche, os jets que convoca os irmãos. Só as perversas tá com a tropa que adora homenagem. A filha da dona Maria quer fuder na base. Se quer fuder, então toma. Que eu tô catucando firme nessa cavalona. Cheia de maldade, doida pra transar na onda. Pra transar na onda. Tá legal? Se quer fuder, então toma. Que eu tô catucando firme nessa cavalona. Cheia de maldade, doida pra transa na onda. Pra transa na onda, transa na onda. Se quer fuder, então toma. Que eu tô catucando firme nessa cavalona. Cheia de maldade, doida pra transa na onda. Pra transa na onda, pra transa na onda. Fim de semana desce o jet pra pista porque essa fada gosta de viver. Passa a semana criando conteúdo online pro Insta e pro teu privê. Uma mulher pra cada dia da semana e minha semana tem 14 dias. Ninguém tá puro dentro dessa lanche, olha que nem tô na noite paulista. Doses e doses no barco, tequila aquece esse jogo. Cuidado pra quem tu joga, gata, tá não brinca com fogo. Sua amiga já provou e tá pedindo de novo. Diz que gostou da pesada, cansou desse soca fofo. Se quer fuder, então toma. eu tô batucando firme nessa cavalona Cheia de maldade doida pra transar na onda Pra transar na onda, transar na onda Se quer fuder então toma Que eu tô catucando firme nessa cavalona Cheia de maldade doida pra transar na onda Pra transar na onda, transar na onda elas querem o Caio Paz.